golo universala vorto milito estas unu el la plej frapa i simptomoj de stultezo en la homaro kaj tamen la ordinara frazo la historio de la homaro estas historio de militoj armita i konfliktoj neniam solvis kontentige nia en problemo en sed ili shainas esti obsedae inclinoi cie tra la mondo ec de antiqua tempo. En la iaro 2010 oni rememoras la batalon de Stalingrado, cium multae consideras la plei horora en la duo mond milito. Se tiui terurei rememoroi ne evitas che massacroi plu ocasas en Birmo, bomboi falas en Sirio, ca inter norda coreiro ca Iusono sono minatsas explodo de tragedio. Ca in ne forgesu la eternan mancon de intercompreno inter israelanoi ca i palestinanoi. La du decai arcento, tempo de grandiosai progressoi en scienzo tecnico ca ec en ec constio pri homai raitoi, estis prescau sencese iar cento de militoi. Tamen, de tempo al tempo, le vocioi cae agoi contra utiu absurda tendenzo. Ec se oni consideras che ili estas gutoi de espero en oceano de sovagezzo, tamen oni devas disconigi ilin, char ili estas nepre valorai. Uno el rapporto rapportoi venas el Jerusalemo. Al futbal clubo Baitar al venas circa ducent infanoi de agioi dec gis dec du iarei el dec du lerneioi por partopreni futbal matcioin, malgrau la malvarma vetero. Tion iniziatis ne organizo – golo de egalezzo, qui celas accepti infanoin el malriciae familioi cae instrui al ili homain valoroin de respectemo cae toleremo per practicado de sporto. En Jerusalemo aldonigas unu plia celo, nome plibonigi la convivadon inter araboi cae iudoi qui vivas tie en constanta streccia stato. Unua foie en januaro 2018 oni decidis formi mixain teamoin por la concuro cun arabae cae iudae infanoi en la sama skipo. Ili venis el quar locae lerneioi, du iudae, du arabae. Mixai teamoi ludis contrao ne mixae te amoi, cae la resulto estis gaia clopodado por levi la championan trofeon en la fino. Dum la futbala strebado, ili espereble forgesis siain diferenzoin cae comune celis la vencon, ene de la reguloi de tiu sporto. Infanoi cae treinistoi reagis tre positive dum la sperto. Dec uno iara iuda golulo esprimis sian contentetson. Comence me supposis che estos tre mal facile, nun estas moiose. Ni povas esti amicoi. Se ili parolus la hebrean lingvon, estus ecch pli bone. Fakte, la malsamezzo de lingvoi estas unu plia seriosa complicajo. En Jerusalemo, tridec quart procentoi el la prescau unu miliona lojantaro estas palestinanoi. Nec judoi, nec palestinanoi contentiges sias la lingvon de siai aliei cun urbanoi. Zamenhof jam parolis pritio, antau pli ol cent iaroi kiel ni scias. Aliflanke la vorto golo estas universale comprenata ca di povas funccie kiel efica al proximilo. Estas emociigie vidi che infanoi momente forgesas siain malsametsoin cae gaie svitas curante por fari golon. Tiu bela iniziato comencidius en la iaro 2016 ocase de la Olimpicae Ludoi en Rio. Tiam, Brasilia institucio invitis dudec du infanoin el Jerusalemo, duono de ili estes araboi, la alia duono estes iudoi, veni al Brasilo cae partopreni soci helpaina eventoina dum la excurso oni clare perceptis che la infanoi al proximigis spite al baroi etnai cae lingvai. Tiai belai iniziatoi pruvas al ni, che la antiqua militemo de la homaro ne estas nepra condamno. Eblas pli altigi la nivelon de CIVILIZETSO en la mondo.